So vanaand praat ons 'n bietjie oor die sharing kingdom. Want ek het gedink erns het het ek ook vir julle gesê dat geld en werk maak saak in die koninkryk van God. En ek gaan vanaand weer net begin deur om vir julle te sê dat geld is iets wat ons nie eintlik in die kerk wil bespreek nie. Baie keer as ons mekaar is maar jy weet as die kerk oor geld gaan begin praat dan skuif ek sommer na 'n ander kerk toe of ek wil nie meer hier wees nie want geld is nie iets wat jy hier bespreek nie geloof en geld het ook eintlik niks met mekaar uit te uit te waai nie. Ons kyk baie keer na die rykste mense op die planeet en ons sê vir mekaar, "Jog, maar jy weet daai mense is seker 10 10 en hulle hulle is nie so baie by die kerk nie of hulle is nie sulke gelowige mense nie want as as 'n klein persentasie van die rykste mense in die wêreld hulle geld moes of 'n 10% van hulle geld moes skenk aan armoede, het ons armoede of hongersnood opgelos in die wêreld nou al So daai mense gee seker net nie om nie. Hulle is seker net nie gelowige mense nie. En dit is baie keer ons mentaliteit as dit kom by werk wat ons doen met ons lewens en geld. En dis hoekom ons 'n bietjie vanaand gaan praat oor die sharing kingdom. Nou vergeet van daai foto van my son my trawante by uh bal. OK. So vanaand praat ons bietjie oor geld en geld geld is daai ding wat as jy as jy nie dit het nie, dan is dit eintlik nogal so 'n moeilike ding. En dit is hoekom ek wil hê julle moet gou net weer julle fone uitpluk en vir my daai vraag antwoord en ek wil julle asseblief vra, hierdie is 'n kerk, dit bly 'n kerk. Moenie iets weirds op daai bord sit nie asseblief. Ek gaan jou opspoor en dan gaan jou dalk gooi met iets. OK. So ek wil gou vra dat hulle die mentimeter vir ons sal opsit en dan wil ek hê julle moet antwoord hoe voel jy as as jy genoeg geld moet hê in jou lewe? As jy 'n goeie werk moet hê, maak baie geld, wat is die gevoel wat jy sal hê? As jy genoeg geld moet hê, Hoe sal dit jou laat voel? Gemaklik, fyn, angstig. Sit gou vir ons daar op die bord hoe jy sal voel as jy genoeg geld moet hê. menti.com tik daai kode in en dan antwoord jy gerai vraag vir ons. veilig. Ek moet dalk nie almal lees nie want dan gaan daar begin weer dit uitkom. Gemaklik. secured. Goeie en satisfied, is nog beter. Neutraal. Fresh. Nice. Andrew Annie, ag dankie man. Sal julle <laughs> ja, toe maar. Sekuriteit geseend. Alraait. Ek dink daai is daai is genoeg. Alraait, so so kom ons sê die die konsensus is dat julle sal secure voel, julle sal veilig voel, julle sal gemaklik voel, jy sal selfs fresh voel. Maar die ding met geld en werk is, is ons wil ons wil hê ons lewens moet moet fyn wees, dit moet secured wees, dit moet gemaklik wees, ons ons kan satisfied wees as ons baie geld het. Maar ek wil vanaand vir julle sê geld is nie noodwendig die ding wat vir jou satisfaksie gaan gee in die lewe nie. En ek weet baie mense sê dit en dan sê hulle ook vir jou, ja, maar dit is beter om in 'n BMW te huil as in op 'n fiets. Um baie mense sê dit. Mm. So geld gaan nie noodwendig vir jou satisfaksie bring nie. Jou werk eendag is iets wat jy jou hele lewe lank dalk gaan doen totdat jy 65 is of totdat jy aftree, gaan jy een ding doen. En as as jy iets soos geld najag, selfs met jou werk, dan gaan dit ook nie noodwendig altyd vir jou satisfaksie gee nie, want dalk sit jy eendag in 'n kantoor en jy is nie die tipe persoon wat in 'n kantoor kan aard nie. En dit is al wat jy doen jou hele lewe lank en jy dink dat geld miskien vir jou die oplossing is. Nou ek wil vir julle sê daai antwoord wat julle gee satisfaksie gemaklikheid is wat die wêreld konsensus is. Almal as hulle 'n survey doen met mense, dan sê hulle almal altyd geld is die ding wat vir jou vrede gaan gee in jou lewe. Want ons is angstig om te min geld te hê. My vrou sal vir julle sê, ek is iemand wat letterlik ek sal 80 keer deur 'n aisle in 'n winkel loop net om 'n hemp te koop. Want dan sê ek vir haar, "Ja, ons het nie geld nie." Dan sê sy vir my, "Strooi, ons het geld." Dan sê ek net soos, "Maar dis 'n hemp en dit is duur en dit ek het baie hemde." En dan sê sy soos, "Maar jou hemde het gate in." Ek is erg oor geld. Geld maak my angstig. So ek is waar jy is. Ek dink as mens genoeg geld soms het dan dan voel mens dalk gemaklik. Maar net so met jou werk. As jy hier sit vanaand en jy dink jy's maar as ek daai werk kan doen eendag, daai accounting ding kan doen of as ek eendag in die corporate wêreld kan werk en ek kan regtig baie geld maak, dan dan is ek gemaklik. Dan is ek geset vir life. Ek voel goed oor myself. As ek my hele lewe lank so iets kan doen wat vir my 'n goeie output gaan gee, En onthou nou wat ek sê, wat vir my baie geld gaan gee. Dan is ek gemaklik met myself. Maar nou, omdat ons baie min in die kerk praat oor geld en ons praat baie min in die koninkryk van God oor wat geld eintlik beteken en ons praat baie min oor ons werke en hoe dit verhoud met ons geloof. Het ons 'n tipe mentaliteit begin skep wat vir mense sê maar hierdie goed maak nie eintlik saak nie en God sal sorg dat ons genoeg geld het. Dit is ook die ander teenpool van wat begin gebeur het. Nou ek moet vir julle sê ek en my van my pelle het musiek gemaak in 'n kerk in Pretoria wat op die rand lê van hierdie plek. Een van die armste areas in Pretoria, Mamelodi. En ons het daar musiek gemaak en dan preek die pastoor daar en hy sê vir die mense maar glo net hard genoeg en jy sal genoeg geld hê. Glo net hard genoeg en die Here sal vir jou die werk gee wat jy wil hê. Maar dan loop daai mense terug na hierdie plek toe. En hulle leef daar Hulle bly daar en hulle gee hulle bietjie geld wat hulle het vir die kerk want hulle hoop nou maar net eers gaan God hulle genoeg seën om 'n werk te kry. Eers gaan God hulle genoeg seën om uit hierdie armoede uit te klim. Daai is ook nie vir my reg nie. En dit is wat in die kerk begin gebeur het. So ons sê vir mekaar maar ons kan terugsit, God sal sorg vir ons as dit kom by geld en werk. So aan die een kant moet ons sê maar geld is nie die ding wat ons gelukkig sal maak nie. Dit is nie noodwendig die ding waarop ons al ons fokus moet plaas nie, maar aan die ander kant ook as ons praat oor geld en werk, dan moet ons sê dit is belangrik. Dit is belangrik om te werk. Dit is belangrik om iets te doen met jou lewe. Dit is belangrik om in die stelsel te wees en deel te wees daarvan. Dit is belangrik. Ons moet daaroor praat. Ons kan nie net terugsit en sê maar God sal eendag vir my iets gee of iets doen nie, want dan begin gebeur wat vir my met hierdie mense in Mamelodi gebeur het. Dis iemand wat op 'n verhoog staan en elke Sondag vir hulle sê maar jy sal nog ryk word. Geen net vir my geld by die kerk, maar jy gaan nog ryk word. Ergens. En daai mense gaan dood in daai armoede. En dis hulle lewe. En hulle glo vas dat God eendag sal kom en vir hulle daar uit sal ruk. Maar hulle kan terugsit want dit sal gebeur sonder dat hulle 'n vinger hoef te lig. Dis ook reg. Andy Stanley, 'n pastoor van die grootste kerk in Amerika, North Point. Dis letterlik dis 'n huge kerk. Hy het 'n boek geskryf, the um the principle of the path. En wat hy toe vir mense gesê het in hierdie boek is dat direction, not intention, determines your destination. Anderwoorde hy het vir mense gesê as dit kom by geld, finansies, werk, enigiets, kerk, geloof, enigiets, bepaal jou rigting waar jy gaan opeindig, nie jou intensie nie. En nou moet hy hy vertel, hy vertel so 'n storie waar hy en een van sy pelle verlore geraak het en hulle die verkeerde afdraai gekies het. En hulle begin stry het in die kar met hoe mooi um hulle intensies nou eintlik is om by hierdie plek uit te kom, maar dit maak nie saak as jy op die N1 ry Pretoria toe, dan gaan jy opeindig in die Kaap nie. As jy in daai rigting ry op die pad wat jy gekies het, dan gaan jy nie hier opeindig hier onder in in Kaapstad nie. Dit is net die rigting wat jy gekies het. So dis wat Andy Stanley sê, as dit kom by geld, finansies en werk, dan help dit nie ons sit terug in ons geloof en ons sê, maar God sal vir my kom gee. God sal vir my oplos. Ehm um, God sal vir my eendag geld gee. So ek hoef nie eintlik 'n vinger te lig nie. Ek hoef iets te doen nie, want iemand anders gaan dit vir my kom uitsorteer. So Andy Stanley se hele metodiek is ook hy sê, kies die rigting wat vir jou laat werk in die koninkryk. Kies die rigting wat jou saam met God iets kan laat doen, iets kan laat beteken om geld te maak, miskien maar nie dit gaan nie net oor geld nie, maar om 'n werk te doen wat meaningful is. Dis wat Andy Stanley vir mense kom sê. So as ons vanaand praat oor geld, die koninkryk en werk, dan wil ek vir julle sê dit is verskriklik belangrik waar julle nou in julle lewens is. Baie van julle is tieners wat hier sit, julle kies vakke nou. Julle is miskien op 'n punt waar julle moet gaan kies wat julle moet swat. Um baie van ons wat studente is of werk, um ek wat nou werk, ek swat, soos ek nou hier staan, swat ek weer. Maar ons is mense wat wat heeltyd iets soek om miskien nog skills te kry om nog iets te doen in die koninkryk van God. Ons kies rigtings en dit dit bepaal waar ons gaan opeindig. Ons moenie gelowiges wees wat net terugsit en sê maar geld is nie 'n belangrike gesprek veral nie in die kerk nie. Ons gaan nie daaroor praat of ons gaan nie daaraan raak nie. So Voordat jy blaai na ons teks van vanaand, Lukas 8. Dit's 'n baie kort teks. Wil ek vir julle sê, hierdie was vir my die weirdste ding toe ek dit besef, ek het lees en en ek kom agter, want ek het altyd die vraag gevra maar hoe het Jesus gewerk met geld? Wat het Jesus gedoen met werk? Want ek meen, Jesus het 'n ministry gehad. Jesus het 'n movement gehad wat hy op aarde begin het. Hy het afgekom om vir ons te kom wys wie God regtig is. Maar hy moes nog steeds vir goed betaal. Julle kan nou dink as Jesus by 'n plek gekom het binne 'n volgende dorpie, het die ouens net vir hom gesê, "Hey, kom bly vir vrede nie." Mense het nie dit gedoen nie. Die antieke tyd was die mense ruthless as dit gekom het by jy betaal as jy by 'n herberg kom slaap. Jy gee jou deel vir die samelewing. En hoe het Jesus met geld gewerk? Hoe het hy gewerk met mense wat vissermanne was en hy het eintlik vir hulle ander werk geskep. Hy het vir hulle ander skills gegee en gesê, "Maar kom saam met my, ons gaan iets anders doen. Ons gaan 'n ander rigting kies." En dit is waar ons teks van vanaand vir my na toe gelei het. So julle kan saam met my blaai na Lukas 8 vers 1 tot 3. Seker die kortste teks wat ons gaan doen hierdie kwartaal. As jy 'n Bybel het, kan jy daar uitkom. So julle sal sien die opskrif van hierdie teks sê die vroue wat vir Jesus gesorg het. Nou ek gaan nou vir julle die konteks van hierdie teks vertel, maar hierdie is die ironiesste ding wat Lukas kon skryf en julle moet dit besef. Die ding wat Lukas skryf as die opskrif van hierdie teks is vrouens wat vir Jesus sorg. Nou in die antieke tyd was dit 'n stelsel waar vrouens het nie baie beteken nie. Sorry girls, julle het nou nie regtig baie beteken in daai tyd nie. Ons is nou lief vir julle, hoor. Ons ons gee nou om. Maar in daai tyd het julle nie baie beteken nie. En as iemand gesê het maar 'n vrou het vir jou betaal, was dit eintlik half skandelik. Hulle het so gesê vrouens vir jou betaal. Dis bietjie harebel. Maar dan skryf Lukas hierdie vrouens het vir Jesus gesorg in sy movement. En dan skryf hy wie daai vrouens was. Kom ons lees dit saam in Lukas 8. In die tyd wat nou gevolg het, het Jesus die land deurkruis van die een stad en dorp na die ander. Oral het hy gepreek en die evangelie en die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom en daarby 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sewe bose geeste uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Kusa, 'n hoë amptenaar van Herodes en Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. So Lukas skryf en hy sê vir vir, vir ons eintlik en vir die antieke mense wat die eerste keer hierdie teks lees, sê hy so vrouens het vir Jesus gesorg. Movies is skok vir almal. Vrouens het gesorg, maar wie was hierdie vrouens? En ons een spesifieke vrou wat verskriklik belangrik was onder daai vrouens om na te kyk as dit kom by geld en werk. Voordat ek daarby kom, vergeet ek wat ek wou sê. Vrouens sou mense gevra het, is die eerste ding vrouens, wow, nie vrouens nie, ja. Um, nie vrouens wat vir Jesus moet sorg nie. Dit moet mans wees. Die disippels moes seker erns geld gekry het. Hulle moes seker betaal het vir die goed. Maar Jesus wys eintlik vir ons, hy kies die vrouens moet betaal. Die vrouens het 'n rol om te speel in sy movement. Die ander ding wat Jesus wys is dat hy hy wys dat daar's verskillende skills. Want selfe vrouens wat sewe bose geeste in hulle gehad het, het die disippels help uitdryf. So die disippels het ander skills na die tafel toe gebring as wat daai vrouens het. So as dit gekom het by werk in hierdie movement van Jesus, het mense verskillende rolle gehad om te speel. Nie almal het dieselfde ding gedoen nie. Ek weet nie die vrouens het nie betaal en die disippels het ook betaal en almal het net dieselfde ding oor en oor en oor gedoen nie. Almal het hulle rol gehad om te speel. Verskillende skills, selfe movement. En die een vrou wat verskriklik belangrik was in hierdie teks was Johanna. Want wie was Johanna? Johanna was 'n vrou gewees van Gusa, sien ons. Weird naam. Maar Gusa was wie? Die bestuurder, die amptenaar van Herodes se huishouding. Nou Herodes was die koning in daai van daai streek gewees, van Galilea gewees in daai tyd. Herodes Antipas. Nou as jy Lukas 13 gaan lees, sal jy hulle sien Herodes is die ou wat eintlik Jesus se movement probeer keer. Selfs as ah, in Kerstyd dan hoor ons Herodes die die Herodes se pa was die ene wat al die babetjies laat doodmaak het want hy was bang dat hierdie movement gaan verder en verder. So die hele Herodes familie probeer eintlik Jesus se movement keer. Maar Johanna, is die vrou van sy finansiële amptenaar. Want 'n amptenaar in jou huishouding het al jou goederes bestuur, jou geld, jou besittings, alles. So ek wil net hê julle moet 'n bietjie hoor hoe ironies is dit. Die man van die vrou wat saam so met Jesus beweeg, werk vir Herodes en bestuur sy geld. Met ander woorde hierdie noob het eintlik gefinansier wat hy probeer stop het. Want Johanna het met sy geld betaal vir alles wat Jesus kom doen het. Is dit nie ironies nie? Dis eintlik weird, is dit nie? Om te dink dat hierdie ou wat nou alles heeltyd hy probeer alles net stop wat Jesus doen, hy probeer hierdie movement keer, maar Johanna hierdie vrou wat eintlik niks werd is nie, speel eintlik die grootste rol as dit kom by geld in Jesus se kring. Maar nou wil ek hê julle moet een ding onthou en ek ek gaan baie kort preek vanaand sodat ons lekker kan praat oor werk en skills en hierdie tipe van goed. Maar Lukas is besig om vir ons eintlik ietsie te wys. Is daar's twee maniere om geld te hanteer en werk. Die een manier is is Jesus se manier. Want Jesus het met geld gewerk om mense vryheid te gee. Jesus het na mense toe gegaan en hy het hulle opgebou, hy het communities opgebou, hy het anders met mense gewerk as dit gekom het by geld. Hy het dit nie gebruik vir homself nie, maar hy het dit geshare. Hy het dit gebruik om ander mense te help. En die teenkant van hom was Herodes. Hierdie ou wat Lukas sê eintlik hierdie ding finansier, maar Herodes is iemand wat met geld mense gebind het. Hy het vryheid weggeneem van mense af. So Lukas probeer vir ons eintlik wys dat daar's een kant wat ons moet leer as ons met geld werk en dit is geld moet jou altyd vryheid gee en jou nooit vasbind nie. Geld moenie iets wees wat jou so obsessief maak dat jy nooit kan breek uit al hierdie gedagtes en angs en goed wat jy het, gaan ek ooit genoeg geld hê? Gaan ek gaan ek ooit oukei okay wees as dit kom by geld nie? En soos wat ons gesê het vanaand, dit is wat ons baie dink ons gemaklik sal maak. Vir ons rustigheid sal gees geld. Jesus sê die koninkryk van God moet vir jou rustigheid gee. Die manier hoe jy met geld werk in die koninkryk, dit moet vir jou rustigheid gee. Nie noodwendig die geld wat jy kan kry en hoe meer jy kan kry daarvan nie. As dit kom by werk is dit dieselfde ding. Jesus se disippels het saam met hom gewerk met hulle skills wat hulle gehad het om wat te doen, om vryheid na mense toe te bring. Maar Herodes se manier hoe hy gewerk het met mense was vrees en mag en om mense te bind en vir hulle te sê maar jy gaan nie uit hierdie uitkom nie. As jy my skuld, skuld jy my groot. So Herodes se manier en Jesus se manier gebruik Lukas om eintlik vir ons te sê geld is belangrik in die koninkryk van God. Dit is belangrik hoe jy daarmee werk. Aan die ander kant probeer Lukas ook vir ons sê dis belangrik hoe ons werk met ons skills in die koninkryk van God. Want alles gaan oor vryheid. En ek wil hê jy moet sit daar waar jy nou is en jy moet bietjie dink by jouself. Vir ons wat jong volwassenes is wat hier sit vanaand, vir julle wat tieners is wat dink aan om eendag te gaan werk, ehm um, wat jy wil gaan doen, wat jy wil gaan swat, miskien wil gaan word eendag, is die ding wat jy gaan doen, gaan dit vir jou vryheid bring of gaan dit jou bind? is dit eendag as jy baie geld het, gaan dit vir jou vryheid gee of gaan dit jou bind? Is die gedagtes wat jy het om eendag die beste kar te ry en die grootste huis te hê, is is daai goeders die goed wat vir jou gaan vryheid gee of is dit eintlik iets wat vir jou net nog meer angstig gaan maak? Gaan dit jou bind? Want Jesus kom sê vanaand vir jou, my movement is iets wat vir jou vryheid gee en dit bind jou nie. As dit kom by geld, as dit kom by werk, enigiets wat jy lê doen, dit gee vir jou vryheid. En ek dink waar julle nou is in julle lewens, is dit so belangrik want mense hardloop na julle toe. Ons ek en ons spreker van vanaand het daaroor gepraat. Mense hardloop na julle toe en sê vir julle op 17 jaar oud moet jy besluit wat jy wil doen met jou lewe. Op 17 jaar oud moet mense vir jou sê maar jy moet weet wat jy moet gaan swat. Jy moet weet wat jy moet gaan doen. Jy moet weet wat se skills jy na die tafel toe gaan bring. Ons wat jong volwassenes is, sit in 'n kantoor dalk ons hele lewe lank en ons dink maar hierdie is nie wat ek wil doen nie, ek is vasgebind. Dit gee nie vir my vryheid nie. Ek gebruik nie my skills en wat ek het om die koninkryk van God uit te bou nie. En dit maak ons dalk frustreerd en angstig. En dit gee ons nie vryheid nie. En daarom het ek gedink om vanaand se spreker te kry om met julle te praat, um juis oor goed so skills en werk. Want dit is belangrik om te praat oor geld en werk en skills in die koninkryk van God. En ons spreker vanaand is is 'n ou wat 'n coach is, 'n besigheidscoach by die by die Universiteit van Stellenbosch se besigheidsskool. Um ek swat nou tans daar en ek moet vir julle sê hierdie manne is slim. Versigtig vir hulle vanaand. Um JP Cronjes is ons spreker vir vanaand en hy is 'n coach wat um betrokke is by 'n Young Minds program 'n gapjaar program vir mense soos studente soos julle miskien eendag wat dalk sê maar ek weet nie wat ek wil gaan doen nie. Ek weet nie wat wat ek gaan doen met my lewe nie. Miskien weet ek nog nie eers wat se skills ek na die tafel toe kan bring eendag nie. Ek weet nie waar in my lewe op pad is in, in terme van geld en wat ek wil doen met my lewe nie. En toe dink ek dit sal interessant wees om met hom vanaand te praat om te hoor waarheen is die ekonomie op pad, waarheen is ons wêreld op pad want dit is belangrik as ons praat oor die koninkryk van God. So JP, ek gaan vra, jy kan asseblief sommer hier voorkom sit en sorry, jy moet nou styg na die hemel toe vanaand. Ehm um, bank. <laughs> okay. Lekker. Ons sê ons het niks oorgekom nie. Ek het erger goed verwag en hom net so inhou. Alright. So JP, ek ek wil sommer net vir jou vra eerstens ehm um, ons ons praat nou oor skills en en vermoëns en vaardighede um en ek en jy het voor die tyd gepraat tot jy tot jy nou 'n bietjie vir my gesê waar wat se interessante statistiek het uitgekom hierdie week en ek ek dink eh, dalk moet jy begin deur om dit te deel waar waarheen ons as jong werkendes ons as tieners en vir die ouers wat hier sit waarheen julle kinders op pad is in hierdie ekonomie um En ek dink jy kan dalk ja, dalk net begin om eers daai met ons te deel dat ons het ja. Ja, reg. Ehm um, ja, anders jy gesê ek sien baie mense noem veiligheid en ehm um, security wet oor oor wat geld gee. Nou, so ek het jou gevroeg gesê die die statistiek oor werkloosheid is is hierdie week gepubliseer, jy weet, en dit is betrekkend erger, jy weet. Ek moet dink die amptelike statistiek is 29% um, ehm, van mense is werkloos. Jy weet as jy mense bygooi wat op 'n werk soek het, jy weet, as dit in die 30% Jy weet mense wat werkloos is en as jy nog 'n trappie verder vat, ehm um, ek dink oor die 50% van die jeug is unemployed. Jy weet so dit is die mense wat hier rondom ons in die kerk vanaand sit. So dit is op die een front is dit besig wat gebeur, jy weet werksgeleenthede is, is minder. En dan terselfdertyd mense wat werk het, is onder druk om 'n werk te hou. Jy weet as jy die koerant oopmaak sien jy Standard Bank met 5000 mense, die myne 10000, 20000 mense op beslag wat hulle werk verloor. Jy weet so as as alles oor geld gaan, dan is dinge lyk dinge nie goed in die toekoms nie. Weet maar dieselfde kant, daar's baie opwindende dinge wat ook gebeur en dit gaan oor die vaardighede wat jy gepraat het. Ehm um, so ek voor vanaand vir jou gesê, daar het verlede week 'n ouetjie in Amerika 3 miljoen dollar gewen in Fortnite. Jy weet so, ek weet dit is miskien die ouers se grootste nagmerrie want <laughs> ewentelik is hulle kinders as hulle nou speel besig om hulle voor te berei vir 'n loopbaan. Ja. Jy weet so, maar dit is 'n idee van al hierdie onsigbare industrieë, onsigbare ekonomie wat besig is om pos te vat. Ehm um, waar mense kan geld verdien. Jy weet, soos jy 10 jaar terug vir iemand gesê het, jy gaan 'n professional gamer word, so mense gedink het, jy weet, daar's totaal iets fout met jou, weet, wat is jou wiskundepunte of wat jy chemie of wat of skyn dit. Dit is belangrik. So die wêreld is besig om te verander. Aan die een kant is dit baie moeilik om formele werk te kry, maar aan die ander kant is baie geleenthede ook en dit is waar die vaardighede inkom. Hmm, hmm. En Ek ek wil net daai herhaal net vir julle wat Fortnite speel. Iemand het 3 miljoen rand dollar dollar, ja. skus. <laughs> Ja. Dis nog erger. Uh eh, 3 miljoen eh, dollar gewen uh met iets soos Fortnite en dit is nou soos jy sê ek ek meen die die la, landskap van skills is besig om om te skuif. Ek meen ons ons wat jonk is het nie eintlik ons gaan nie dieselfde werk in noodwendig as as ons ouers wat wat ja ja, wat ander werke as ons doen. Jy weet jy het reg op opgemerk oor ehm um, met in kinders ek meen dit is maar omgewing waarin ons beweeg, jy weet daar daar is 'n verwagting dat jy op 17 'n besluit moet maak vir die volgende 20, 30, 40 jaar. Jy weet wat wat onrealisties is want ehm um, baie van die werke waarvoor mense vandag kwalifiseer bestaan nie meer in 5 jaar van nou nie. En daar's werke wat gaan bestaan 5 en 6 jaar van nou af wat daar's nog nie kursusse beskikbaar of so jy kan jouself nie kwalifiseer nie. Hmm. En ek wat wel verseker is dat die wêreld vinnig verander en weer eens jy moet maar fokus op jou eie vaardighede en nie noodwendig 'n um, ehm, 'n loopbaan of 'n studierigting kies oor in terme van wat se geld jy wil verdien. Ek bedoel jy het ook genoem en wat mense wat verkeerde keuse maak wat ongelukkig is. Ek werk baie met studente en nou sou weer sê na 2 jaar of 1 jaar in sy graadkursus jy sê oom is die grootste fout. Jy weet ek besef nou wat ek nou hier sou doen is nie wat ek wou gedoen het nie. Ek gaan 'n verandering maak. Daar's al mense wat al werk 10, 15 jaar lank werk en sê yes, ek besef nou, jy weet, ek is net al verkeerde plek, jy weet, ek ek is nie gestimuleer nie, ek is nie gelukkig nie, ek is sielsongelukkig, jy weet ek. As ek by die werk kom in die oggend, kan ek net wag om te kyk hoe laat ek kan huis toe gaan. Ek moet net hier wegkom, jy weet. So mense is belangrik <laughs> as jy 'n loopbaan keuse maak of uh, wat jy wil gaan doen dat jy 'n langtermyn um, uit uitsig kyk op dit. As jy net 'n besluit wie jy nou moet maak nie. Maar weer eens, die die wêreld is besig om te verander. Daar's al hoe meer geleenthede. Mense is baie meer innoverend. Hmm. So wat sal wat sal jou raad wees JP aan aan mense soos soos ons wat wat jonk is um en ek sluit nou eintlik myself uit. Ek's baie gelukkig hier by die kerk hoor. Ek sê maar net vir julle almal. Uh wat sal jou raad wees aan aan mense soos ons wat wat wat jonk is wat sê net nou maar in hierdie veranderende um jy weet tye nou nou inbeeg waar iemand byvoorbeeld 'n uh, gaming manager word wat <laughs> Fortnite games manage en daai tipe apps ontwikkel en goed so die die landskap verander wat is wat is jou raad aan aan jong mense soos ons weet die eerste ding wat belangrik is en ehm um, met op 'n young minds program vind ek baie van die kinders se frustrasie rondom dit jy weet 'n uh, weet 'n loopbaankeuse of 'n toekomsbesluit is is 'n vennootskap tussen jou en jou ouers mhm. jy weet ek dink in die eerste plek is belangriker daar 'n gesprek, 'n oop gesprek tussen ouers en kinders moet wees oor oor wat is die beste vir die kind in die toekoms. Ek weet daar's baie mense um weet jy jy val in die slaggat want jy wil graag hê jou kinders moet gaan doen wat jy noodwendig gedoen het wat dit beteken of noodwendig vir hulle gaan werk nie. So die eerste ding is as jy 'n toekomsrigting kies, dan moet 'n lekker oop mature gesprek tussen die ouers en die kinders wees. Tweedens wat belangrik is, jy weet jy moet weet wat is jou vaardighede? Wat is vir jou belangrik in die lewe? Jy weet wat die Jy het dit reg genoem oor die die die die verandering in die wêreld is dat mens vaardighede en weet moet met teenoor formele kwalifikasies, sê maar 'n graadkursus of jy 'n graad kwalifikasie kry. Maar om te verstaan dat jou kwalifikasie gaan vir jou jou eerste werk miskien kry. Hmm, hmm. Weet as jy 'n werk gekry het, daarna gaan niemand ooit weer vir jou vra wat jou kwalifikasie is nie. Dan moet jy 'n goeie job doen hmm. en jy moet vaardighede hê. So dit is belangrik. Ek wil nie sê dat ehm um, kwalifikasies of graad of kwalifikasie um, nie belangrik is nie, maar dit is wat jy met daai kwalifikasie doen. Jy weet in die stad daar's 'n geweldige behoefte aan ek noem maar sommer 'n voorbeeld is soos beroepe soos plumbing, electricians, jy weet daar's 'n geweldige behoefte aan daai tipe behoefte, mense wat probleme kan oplos. Maar as jy kyk na die studente, baie studente is is baie weet confused op die stadium want hulle kry 'n graad, maar hulle kry nie werk nie. Jy weet die kwalifikasie wat die mense kry is nie noodwendig die behoefte wat die mark daar buite wil hê nie. So is ook belangrik om te verstaan, weet wat is die behoefte wat die mark wil hê? en dat jy vaardighede ontwikkel wat behoeftes kan oplos in die, in die mark. So ek weet baie ek ken baie studente, weet hulle kry graad, dan kry hulle ou nie werk nie of dan gaan doen hulle honeurs. Jy weet want daar's nie ander werk nie. Dan vererger die situasie, dan raak daai <laughs> student nog meer oorgekwalifiseer as wat hy is. So dis belangrik om te sê Wat is die verskil tussen 'n kwalifikasie en vaardighede? Hmm. Dit is die mark soek vaardighede, nie noodwendig kwalifikasies nie. Al word jy mediese dokter, jy kry 'n goeie kwalifikasie, maar as jy nie 'n goeie dokter is nie, Jy weet, gaan jy ook nie hmm. besigheid bly nie. So dis belangrik om te verstaan, dis jou dis jou skills wat jy bring, nie net die kwalifikasie nie. En jy sal nou sê die ek ek ek wil juist vir jou vra iets iets soos die die narratief want uh, ek ek het baie met jou voor die tyd ook hieroor gepraat, dis die hele ding van ons uh, ek het groot geword met die narratief van my ouers wat ook vir my gesê het jy, jy weet dan hoe maar jy jy moet jy moet hierdie vakke hê om <laughs> om 'n goeie beroep te kry en en uh, dit is dis jy weet wat jy nou gelukkig sal maak as jy hierdie beroep kry en toe word ek 'n dominee en ehm um, toe skok ek almal maar ehm um, die my vraag aan jou is is wat wat wat dink jy ek meen jy was iemand wat in die corporate wêreld gewerk het jy het jy het jou eie besigheid nou ook jy wat is wat is die ding wat vir jou geluk gee in in terme van jou werk die eh, ehm um, as vir ons wat nou jonk is hoe hoe kry jy geluk deur wat jy doen en en ek ja. dink dit bitter belangrik wat jy wat jy sê daarso is dan nou is weet ehm um, en ek weet baie keer kom jy sit te laat in jou loopbaan agter. Belangrikste is weet jy moet jouself ken. Mm. Ehm um, ek dink ongelukkig of nie weet jy sê is ongelukkig nie. Ek dink vir al die omgewing hier in Stellenberg waar ons beweeg, daar's 'n geweldige klem om mense te meet aan wat jy kan sien. Jy weet, die ouetjie wat 7A skry of eerste span netbal of doeksleerling mense dink weet daai kind is alright, weet hy gaan goed doen vorentoe. Hmm. Want ons omgewing meet ongelukkig maar en ons ons judge mense op wat jy kan sien, maar daar's nog 'n dimensie aan ons almal, daar's die interne gedeelte. Hmm. Jy weet, ek dink daai ongelukkig word daai gedeelte baie afgeskeep. Hmm. So dis nie noodwendig iemand wat lyk asof hulle perform noodwendig beteken ons gelukkig of gaan sukses wees nie. Dis 'n kombinasie van jy moet jouself eerstens ken dink jy. Hmm. Dit is belangrik. En ek sê baie keer vir studente as hulle moet werk oor um, met rigtingskies en wat hulle moet doen, As jy nie seker is wat jy wil gaan doen nie, wees ten minste seker wat jy nie wil doen nie. Mm. Jy weet dit is net so belangrik. Mm. Jy weet dit wat jy gaan sal doen sal kom in tyd. Maar jy moet jouself ken. Mm. Jy weet jy moet weet wat is dit wat my wat energize my is hierdie goed consistent met my waardes. Dis baie belangrik. Jy weet dat jy opeindig van soos jy het vroeër vanaand genoem van 20 na 65 is 'n baie lank pad. Mm. Jy weet, so dit is belangrik dat jy goed doen wat vir jou stimuleer. Mm wat vir jou nie uitput nie. Jy weet, want sodra jy in 'n situasie kom wat jy nie gestimuleer is nie, dan raak jy baie gemoeg en dit is trek negatiewe energie. So wat vir seker vir enige iemand sal gee as jy weer aan staan van eh, van 'n loopbaankeuse is, weet ken jouself. Weet wat is dit wat jou excite? Jy weet wat is dit wat jy na die party toe bring? Jy weet en volg daai, volg jou passie na. Okay, jy moet dit balanseer, jy moet hom kan geld verdien. Ek weet as baie ouens wat graag wil sing, jy weet, en musiek maak, is nie noodwendig dat daar altyd geld in dit is nie. Maar ken jouself, en maak seker dat jy goed doen wat wat consistent is en wie jy is mm. en nie opeindig ehm uh, ek weet van bitter baie ouens wat uh, wat ehm uh, hulle chartered accountants geword het en hulle iewers gaan Google op 'n stadium te sien maar daai ouens verdien die meeste geld. Jy weet dan gaan swat hulle dit net om 10 jaar later agter te kom maar dis eintlik nie ek is nie noodwendig gelukkig in hierdie beroep nie. Mm. So dis bitter belangrik dat jy ehm um, weet wie jy is, weet en wat is belangrik vir jou en dat jy daai goed vat en as jy 'n loopbaan kies of 'n rigting kies dat dit is wat ek wil doen en uh Jy weet, alle alle paaie na sukses lei nie net deur groot maatskappye nie. Jy weet, um, ehm, daar's 'n geweldige dryf. Meeste universiteite vandag het entrepreneurskap programme. Jy weet, want die feit van die saak is as jy nie kan employment kry by iemand anders nie, dan moet jy vir jouself employment create. Mm. Jy weet, maar werk moet jy werk. Bitter, bitter min van ons hoef nie te werk nie. So daar's 'n geweldige uh, verandering in die mark ehm um, dat as daar nie werk is in formele ekonomie nie, weet skep vir jouself 'n geleentheid, maar dan moet jy weet wat is dit wat ek kan doen. Hmm. Ek ek wil net sê ek, ek eh, dit was my eh, 'n uh, baie interessante ding wat jy wat jy nou gesê het oor die hele ding van ons ons meet baie keer sukses op 'n eksterne op 'n eksterne prestasie eintlik. So ons ons sê baie keer vir mekaar maar daai is die daai is die mense wat okay is as dit kom by by beroepe en werk, maar ehm um, iets wat wat jy ook vir my genoem het so deur die Young Minds program wat ons baie ehm um, oor nou gepraat het voor die tyd is is dat iemand later in hulle lewe ook baie keer uh, nie noodwendig iemand wat ek die eksterne sukses kan mee maar iemand wat besef wie hulle is, wat hulle wil doen en die skills wat hulle het wat dan floreer in hulle werk en en ja. Ja, ek ben daar's daar's baie geleenthede van mense wat wat later in hulle loopbaan, men ek het dit self gedoen, jy weet wat jy 'n loopbaan verandering maak. Hmm. Jy weet aan die kom op punt wat jy sê jy sê ek dink waar ek nou is is nie noodwendig die regte plek vir my in die langtermyn en nie maak 'n besluit. Mm, mm. Maar weer eens ek dink dit is maar alles eh, 'n uh, gevolg van van dat jouself moet ken. Dis die belangrikste. Mm. Jy weet wat ek bedoel, elke jaar hier rondom die matriekuitslae en die fotos van die A-kandidaat is in die koerante en almal sê eers die daai kinders se toekoms is baie blink, jy weet, mm. nie noodwendig nie. Mm. Baie keer is dit. Mm. Jy weet, maar dit is baie keer 'n geval van omdat mense, jy weet, jy verskyn uit in wiskunde en matematies moet jy gaan ingenieurswese swat of B-rek of whatever. Maar dit is baie moeilik om op die ouderdom al 'n loopbaankeuse te maak. Ehm um, So belangrikste is wat ek ook kan sê, die eerste stap is, jy weet, dit is 'n dit is 'n dis 'n verhouding, dis 'n vennootskap tussen die ouers en die kind. Baie belangrik om te sê, hoor die ma pa, jy weet, dit is wie ek is en dit is wat ek graag wat ek wil doen. Jy weet, voor jy nou die derde generasie prokureer raak, maar jy wil nie noodwendig 'n prokureer raak nie. Niks teen die prokureer, ek neem as 'n voorbeeld. Maar dan daar's bitter baie sulke gevalle waar mense as gevolg van 'n ehm, daar's 'n resep, jy weet, maar jy moet seker maak dat 'n uh, eh, dat die kind of jou kind as van 'n ouers se perspektief maak seker is dit miskien wat my kind wil doen en ja, en en, en, en is 'n proses dit is gesprekke agtertoe en vorentoe hmm. en ek kan verstaan van die kinders se kant af die die ouers kom met liefde na hulle toe en sit druk op hulle soos jy moet goeie intensies hmm. maar dit maak dit moeilik hmm. maar jy moet jouself ken jy moet weet wat is dit waarvan ek hou en waarvan hou ek nie net so belangrik Uh laaste twee vrae JP ek een ding wat ek net veel vra is om ons bietjie te vertel van die Young Minds program uh laat laat ons wat hier sit, ek meen ek wil vir julle sê as as jong studente, as julle wat gaan swat in julle lewe dalk of uh, nie weet wat julle wil gaan doen nie, eh, julle wat studente gaan word, uh, dit dit lyk vir my nou 'n ongelooflike program om te doen. So ek wil net hê jy moet sommer net vir ons 'n bietjie iets deel van van wat dit is wat wat die Young Minds program doen en en uh, ja, hoe raak mens betrokke by so iets as jy? Ja. Ehm um, dis reg die Young Minds as 'n program word ehm um, deur Stellenbosch Besigheidskool aangebied, maar dit word op hoofkampus aangebied want dit is vir dit is vir vir jong mense. So die doel van die program is dit is 80% van die studente daar is net uit matriek uit. Daar is 'n paar wat hulle jaar of 2 uit die skool uit is. Die doel van die program is vir daai matrikulant wat nie 100% seker is watter kant toe vorentoe nie. Hmm. Om tyd te koop, jy weet en wat gebeur gedurende die Young Minds program? word studente blootgestel aan 'n geweldige klomp verskillende vakke. Jy weet, jy doen 'n bietjie bemarking, finansies, uh, weet operations management, human resources. So, weet jy word blootgestel aan al die dissipline um, ehm, dissiplines in die ekonomie om 'n idee te gee wat is dit waarvan ek hou. En aan terselfdertyd um, is daar wat hulle noem personal mastery, wat hulle noem studente werk, bietjie neuroleadership, um, emotional intelligence, Dis waar ons coaches inkom. Dit is waar ons bietjie met die kinders emosionele intelligensie begin werk. Jy weet, dit is waar jy jouself leer ken. Hmm. Want ehm um, die wat wat hou ook baie keer vind is wat baie keer moeilik is vir kinders as hulle skool verlaat om sy identiteit te vestig op universiteit of waarewer want as jy hier op skool is jy so en so as 'n kind of 'n seun of 'n dogter of jy so en so as 'n boetie of 'n sussie so jy het eintlik jou eie identiteit nie weet iemand ken jou of hulle herken jou in jou baadjie hmm. Ehm um, so wat wat baie keer moeilik vir die kinders is om sy identiteit te vestig. So dit is belangrik jy daai emosionele gesprek ook met die kind hê. Sê wie is jy, weet, en vind jouself. So en dan die tweede gedeelte van young minds is dan die kinders doen hulle berei hulle self voor wat is noem 'n business plan. So hulle gaan doen 'n bietjie navorsing. Wat is die stappe nodig as ek 'n besigheid graag stel wil begin? Sy so, doel van dit is om tot so die kinders na daai jaar kan hulle besluit Weer ek wil gaan verder swat, maar ek het nou 'n idee van ek wil in 'n handelsrigting ingaan. Ek het nou 'n bietjie hierdie vakke gesien. Of weet wat ek baie ek hou van besigheid. Ek wil graag miskien 'n entrepreneur word. So dis die doel van die jaar. En en en die terugvoer wat ons van die kinders kry as ons vra wat is die grootste voordeel? Hulle sê Jesus oom, weet ons het tyd gehad om te dink wat ek wil doen. Want as ek 'n matriek moes besluit gemaak het, sou dit anders te gelyk het as nou. Hmm. Jy weet ek het myself beter leer ken. Ek het 'n beter idee van wat is die kursusse daar buite. Ek het 'n idee wat is dit om besigheid te doen. So die kinders daai tyd wat hulle het die jaar is belangrik om perspektief te kry. Yes. Uh dan laaste vraag en ek ek wil julle nie op op die spot sit nie maar hoekom hoekom dink jy is dit belangrik dat dat dat ons sulke gesprekke half in die kerk het uh oor oor werk en geld. Ek meen uh ek dis dis vir my iets wat wat wat die kerk eintlik baie min oor praat is is hoe werk ons uh, met ons geld? Hoe ja, hoe maak ons in ons werke en in die goederes wat ons in die alledaagse beleef? Hoekom sal dit vir jou belangrik wees dat ons meer daaroor praat. Wel ek ek dink jy het reg genoem aan die begin dat uh om geld is 'n uitkoms. Mm. Jy weet ek dink dit gaan meer oor die proses in jouself en en ek meen ek ek noem 'n voorbeeld van van Roger Federer, weet iemand het hom een keer 'n vraag gevra, weet is wat hy het jy al genoeg geld nie wanneer hy nou op tennis speel en hy het gesê weet hy hy speel tennis om geld te verdien nie. Hy speel tennis want hy hou van tennis. Mm. Jy weet, so hy fokus uit net op tennis. Die geld wat hy maak is uit en uit uh weet dit is 'n uitkoms van van 'n goeie tennisspeler. So om terug te bring terwyl van die kerk, jy weet, ek dink ou moet net besef wat is jou gawes wat jy het. Jy weet, en fokus op dit. Jy weet, en weet waar jou krag vandaan kom en fokus op dit en die geld sal kom. Jy weet, ehm um, net om terug te kom met mense gesê het veiligheid, soos ek die statistieke in die begin gesê het om weet as alles gekoppel is aan jou geluk aan geld. Jy weet, dit kan jy oornag verander. Jy weet dit, jy het vandag het jy werk, môre het jy nie werk nie. Jy weet, so dan is <laughs> as jy alles anker in dit, dan is dit weg, jy weet. Maar as jy fokus is op wat is dit wat ek kan doen? Wat is die vaardighede wat ek het? Jy weet, dan vat jy jou vaardighede na 'n ander plek en jy pas daai vaardighede daar daartoe. So belangrik fokus meer op jouself. Jy weet, as noodwendig, wat is die beroep wat ek moet doen of hoeveel geld ek gaan verdien? Kry jou krag van die regte plek. Baie dankie JP. Dit is dit was lekker om met jou te praat en ek wil graag hê ons moet vir my hande klap gee. Dankie vir sy. Eh, baie. Baie dankie. Ek gaan vra dat plofstof uh, sommer vorentoe sal kom en uh, ek wil hê dat julle sommer net moet onthou dat dit is belangrik om oor hierdie goed te praat. Dit is belangrik om te praat oor iets soos geld en werk en as jy na die tyd met iemand soos JP sal wil gesels oor waantoe jy miskien op pad is uh, in jou in jou beroep of waar in jou pad is wat jy wil gaan swat. Ehm um, hy ek hy gaan nie voorwees, hy moet net by die graad uh, eh, 9s, hy gaan daar gaan bietjie gaan gesels. So uh, hy gaan daar uitkom. Julle moet net uh, asseblief so vinnig by hom uitkom as julle by hom 'n draai wil maak. So maar kom ons bid saam en ehm um, sê dankie vir die Here vir die aand wat ons saam beleef het. Here baie baie dankie dat ons in ons kerk waar ons is met ons teologie kan erns maak met waar ons is met ons werke, met ons geld, met ons lewens. Dankie dat ons kan sien deur die Bybel, deur wat U vir ons kom leer dat dit werklik vir U ook iets is wat belangrik is. Dit is nie iets wat U gesê het dit bestaan nie of is dit dis nie iets waar ons moet worry nie. Dit dit is deel van ons lewens en soos Johanna vir U betaal het om by 'n herberg te slaap, so is dit vir ons ook belangrik om om te leef en te werk koninkryk iets te beteken. Dankie vir u liefde en die genade en Here ek ek bid dat dit 'n geseënde aand vir ons sal wees verder en dat ons sal kan gaan dink oor wat ons gehoor het vanaand. Dankie dat u erns maak met elkeen van ons. Ons bid dit in sommer net bylas ook um, ek dink dit is baie belangrik dat jy jou rigting kies